بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد طيب إخواني في الله Insyaallah kita lanjutkan dan masih لم pembahasan tentang al-Islam yang bermakna al-istislam lillah taslim wal istislam menerima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya ana mengucapkan jazakumullah khairan ala husni diafa bagusnya ikram pemuliaan tamu yang Anak dapatkan secara pribadi daripada ikhwa Dan juga Melihat ta'awun kerjasama yang Qalla'an yujad Ya sedikit Bisa kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin Mudah-mudahan Allah membalas setiap ikhwa yang mengambil andil dalam dakwah dalam terwujudnya daurah ini daurah masyayikh Allah memberikan berkah pada harta pada anak pada tenaga dan apapun yang telah ikhwa berikan kepada hadith dakwah. wa jazallahu man rabbakum khairul jaza mudah-mudahan Allah menjaga dan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang telah mendidik kalian di atas Al-Quran dan As-Sunnah wa rahimallahu muassis hadihi dar dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang pertama yang telah membentuk tempat ini yang telah meninggal dan Allah menjaga yang masih hidup sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah fi auni al-'abdi ma kana fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong Allah menolong uh, saudaranya yang muslim. Maka bagaimana jika seorang hamba tersebut yansurud da'wah menolong dakwah Allah azza wajalla bertawan dan bertawun dalam dakwah ini dengan harta dengan pikiran dengan tenaga dengan waktu bi kulli ma uti dan setiap yang telah Allah berikan kepadanya tentunya Allah subhanahu wa taala kan pantas untuk menolongnya uh, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala yujaz كل من ساهم في الخير خيرا mudah-mudahan Allah membalas memberikan kebaikan setiap orang yang berserikat ya tolong menolong dalam kebaikan ini طيب ايها الاخوه telah kita ambil dan telah kita sebutkan mana Islam dan kita telah kita berikan contoh-contoh sebagian dan akan kita ambil contoh sebagian yang lainnya. Yang jelas ayuhal ikhwa kembali kita mengulang bahwasanya wajib bagi setiap insan untuk menerima dan menyerahkan dirinya menyerahkan akalnya menyerahkan badannya menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan a'zamu ma yusallimuhu tauhid yang paling agung yang dia serahkan adalah al-ibadah tauhid lillah subhanahu wa ta'ala menerima dan berserah diri kepada Al-Qur'an taslimut tam menerima dengan sempurna apa yang datang dalam Al-Qur'an dan apa yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wama fi ma'nahuma bidalilin jami' dan menerima kebenaran yang dia itu semakna dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dikarenakan ada dalil bukti yang membuktikan bahwasanya dia itu harus diterima merupakan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla seperti ijma' para ulama seperti al-qiyas sahih seperti istinbat istinbat pada para ulama di setiap al-waqa'i al-haditha fi zaman menerima setiap istinbat yang benar yang tidak bisa ditolak hujahnya di setiap zaman terkait dengan hukum agama Allah Subhanahu wa taala fa terkadang ayuhal ikhwah datang sebuah perintah dari Allah azza wa jalla terkait dengan tabiat kita dan kasih sayang kita dan perhitungan matematik manusia itu susah untuk dilaksanakan dan sudah kita sebutkan contohnya dan ini bukan saja pada umat hadil ummah bukan saja pada umat ini tapi juga pada umat sebelum kita bahkan para anbiya ke Nabi Allah Ibrahim saat Beliau meminta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu Nabi Allah Ibrahim diberikan anak ketika sudah berusia lanjut. Sudah berusia lanjut tua, istrinya juga tua. Makanya ketika datang kabar berita dari Allah Azza wa Jalla Istrinya Nabi Allah Ibrahim kata Allah fa aqbalat imra'a fi saqqatin fi sarratin fasakkat wajha. Jadi ketika mendengar berita akan diberikan oleh anak istrinya Nabi Allah Ibrahim yaitu heran, kif Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim Ishaq dan Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail Ibnan Kemudian datang perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih salah satu dari keduanya. Inni ara fil المنام anni azbahuk, فانظر ماذا tara. Datang perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail anak pertama dan sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mafi majal dan beliau mewujudkan mewujudkan kata para ulama Nabi Allah Ibrahim tatkala diberikan anak di usia yang begitu senja itu sangat sangat menyayangi anaknya, anak semata wayang. Satu-satunya ketika itu. Sehingga akad syai'an min qalbi Ibrahim. Ismail ini kecintaannya, kecintaan Ibrahim kepadanya mengambil sebagian hati Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Allah Ibrahim bihukmin anzalahu minas sama' dengan hukum Allah turunkan dari langit untuk menyembelih anaknya. Manusia yang fitrahnya salim kada Tapi apa kata Allah? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan tatkala keduanya aslama. Aslama di sini yaitu bukan masuk Islam. Tapi berserah diri kepada hukum dan perintah tersebut. Wa tallahu lil jabin dan telah dibaringkan untuk di Dipanggil oleh Allah ketika mau dilakukan dan itu berat. Anak kif semata wayang di usia tua mau disembeli. Ketika sudah siap disembeli, Allah panggil. Qad saddaqta ru'ya kata Allah, sudah kamu buktikan. Sudah dibuktikan, ma fi ma fi ay taharruj, tidak ada sedikit rasa keberatan dari Nabi Allah Ibrahim dan Ismail menerima anak ha, kita manusia ini ayuhul ikhwa yang namanya anak itu sesuatu yang sangat dikasih walaupun bukan anak manusia anak kambing, anak kucing hatta anak dari hewan yang diharamkan anak babi, anak anjing itu dia perkara dia menggemaskan anak kok diperintah untuk disembelih tapi aslama berserah diri kepada hukum dari Allah Azza wa Jal. Dan tatkala itu sudah dilakukan oleh di, hukumnya sudah hukum melakukan. Kalau orang ingin melakukan sebuah perbuatan sa'a fi asbabiha, dia sudah mengambil sebab-sebabnya, fa'al. Kemudian terhalang untuk melakukannya, maka dia telah ditulis hukumnya, fa'il telah melakukannya. Kebaikan ditulis ketika dia telah meniatkan keburukan ditulis ketika dia telah sa'afi asbabnya. Dihukumi telah melakukan apa? Perbuatan tersebut. Angka saddat taru'yah. Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Allah ganti. Bidabhin azim dengan sembelihan yang mulia. Kabsh. Onta dibawa oleh malaikat. Dari sini ayuhal ikhwa. Al-istislam di dinillah. Menyerahkan diri kepada Allah. Laisa sabab syaqa'il hayah Bukan sebab kita itu celaka dalam hidup Jangan hidup di zaman yang kata Ustaz tadi Ustaz siapa? Abu Dhaqir dia bagi Naam kita hidup di zaman Al-mutamassik bidini kalqabid alal jamrah Dan itu benar Tapi jangan kemudian kita membaca hadis tersebut Kita pesimis Kif La wallah Allah karim. Dan bisa antum merasakan ayyuhal ikhwa yang pertama orang-orang tua yang yuassis hadal makan. Kam antum bada'tum? Berapa berapa orang antum pertama? Hah? Masjidnya seperti ini? Bangunannya seperti yang kita lihat? La wallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala wassa'a min fadlihi jadi ketika kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala syar'an wa qawlan la tatasawwar fi dhihnik jangan kemudian kita berpikir hidup ini akan susah. Tidak Allah. Jalan ini ayyuhal ikhwa bukan pertama kita yang melaluinya dan bukan kita orang terakhir yang meniti jalan ini. Falistislam di dinillah menyerahkan diri kepada Allah dia a'zamul السبب للفرج من الله menyerahkan diri kepada Allah itu sebab terbesar Allah berikan jalan keluar Allah ganti bidhabhin azim kata Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim ini berbeda sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak berserahkan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa in araful haq walaupun mereka tahu itu benar tahu itu perintah Kalau tidak diberikan taufik oleh Allah, maka qabil. Fakat akhraja Muslim fi sahih al Imam Muslim dalam sahihnya mengeluarkan dari sahuban. Wal hadis infarada bihi Muslim. Diriwayatkan sendiri oleh al Imam Muslim dun al Bukhari. Dari sahuban radhiyallahu anhu Qala kuntu qa'iman inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a hibrun aw habrun min ahbari al-yahud. Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Jadi satu ha-, suatu hari sahabi mulianya Sauban berdiri bersama Nabi alaihi wasallam. Kemudian datang seorang ulama Yahud dan dia memanggil dia mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Coba dia bilangnya Muhammad. <laughs> Marahlah Sauban ditolak didorong fadafatuhu daf'ah yakad an yusra minhu. Saya dorong dia kata Sauban hampir dia terjungkal. Yahudi mengatakan, "Malak, ada apa kamu?" Kata Thawban, "Ala taqulu ya Rasulullah? Kenapa kamu tidak sebutkan ya Rasulullah?" Kata Yahud, "Innama nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahlu." Kami panggil dia dengan nama yang di, di, diberikan oleh orang, orang tuanya kata nabi alaihi wasallam inna ismi muhammad sesungguhnya namaku adalah muhammad alladhi sammani bi ahli subhanallah kata rasul namaku muhammad memang yang diberikan oleh keluargaku jadi maafi muskilah jadi tolong kalau enggak disebut ustaz panggil misalkan panggil nama arifin misalkan adi maafi sih memang namaku arifin Entah sebelum fitnah atau setelah fitnah, arifin enggak adi. Jangan dulu ustaz, sekarang apa? <laughs> Penjahat. <laughs> Ah, kata insan ahli. Tapi laisa ala sabili tahkir. Kadang orang memanggil begitu dia yuhakir, ya dia merendahkan. Ala nabi dengan dengan ya, mudahnya mengatakan memang namaku Muhammad. Akhirnya Thauban diam. Sakat. Kemudian kata Yahud, "Jitu li an asalak." Saya datang untuk bertanya. Kemudian dia bertanya tentang beberapa pertanyaan. Aina yakunun nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Kata Rasul, "Hum fi dhulma duna al-jisr." Dia bertanya dengan perkara yang manusia biasa itu enggak tahu. Di mana manusia ketika Allah hancurkan langit dan bumi ini? Kemana mereka? Kita ini kan kecil. Kalau antum naik pesawat, manusia itu kayak semut. Lain al kaun alam ini ketika dihancurkan kemana mereka? Kata Rasul mereka dalam suatu kegelapan di dekat dengan jembatan Siratul Mustaqim. Dijawab oleh Nabi Alaihissalam. Kemudian dia bertanya awwalu man yujizu siapa yang pertama melewati sirat kata nabi fuqaraul muhajirin orang kalangan fuqara dari kalangan muhajirin jadi kalau kita ini ayuhal ikhwah berpegang dengan agama Allah kemudian kita ditakdirkan fakir, jangan kemudian menggerutu. Janji antum termasuk orang-orang pertama. Jadi walaupun hukumnya kepada fukara dan muhajirin, tapi orang-orang fukara dari kalangan kaum muslimin yang mereka akan pertama kali masuk. Sedangkan yang banyak hartanya dihitung, sabar dulu. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa, untuk apa kamu pergunakan? Tapi jangan takut yang diberikan harta. Ya, kemudian oh, kalau begitu enggak usah kaya lah. Allah kata Nabi, "Ni'mal malus salih indar rajulis salih." Sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh seorang yang saleh. Dan zuhud itu bukan pada adanya harta atau tidak. Zuhud itu di sini fil qalb. kun insan dia fakir lakin laisa bizahid. Terkadang orang miskin tapi dia enggak zuhud dan terkadang orang kaya tapi dia apa? Zuhud. Laisa bil mal. Alakul Rasul menjawab orang orang al muhajirin. Kemudian apa jamuan mereka? Kata Nabi ziyadah kabidin nun. Al-i'ni al-hud fil jannah. Jamuan mereka pertama itu adalah uh, hati tepiannya hati ikan. Ikan hud. Kalau hewan itu kalau hati antum pernah coba tidak? Pernah merasakan dan membedakan tidak? Kalau antum baca hadis, coba antum buktikan. Rasul mengatakan hati, tapi yang tepiannya. Kalau hati itu yang paling enak itu memang tepian, pinggirannya itu. Kalau yang di bagian tengah itu enggak seenak yang di pinggir. Makanya itu jamuan mereka pertama itu adalah itu. Ziyadah kabidin nun. Pernah coba? Atau mungkin karena lapar enggak perlu perhatikan, hantam saja habis. <laughs> Anak juga seperti itu, enggak perhatikan kecuali setelah baca hadis. Ya dicoba, oh ya benar ternyata. Kemudian ditanya tentang gida'uhum. Dalam riwayat yang lain pakai gha, gada'uhum, makan siangnya mereka. Kata kata Rasul, saurun. Tunharu lahum saurun allati alladhi kana ya'kulu min atraf asjaril jannah. Ya, saur, banteng atau sapi kerbau sembelih. Kemudian setelah menjawab Rasul dia mengatakan sodakta kamu benar. Ini ulama ulama Yahud ulama Yahud. Kemudian dia mengatakan ini sahiluk anshain la ya ya'lamuhu illa nabi. Saya bertanya kepadamu tentang satu pertanyaan tidak ada yang bisa menjawab kecuali nabi. Sebelum dia bertanya yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, Rasul bertanya kepada dia. Hal Fauk, in haddastuka? Kamu bertanya kalau saya menjawab bermanfaat tidak? Apa jawabannya? Yahud tidak menjawab, iya tidak menjawab, tidak. Jadi model-model jawaban politik itu sudah dari zaman dahulu bukan zaman sekarang. Yang muskilahnya yataqammas pakai jubah apa ini? Sorban kayaknya kalem banget. Orang yang Masya Allah. Tapi kalau jawabannya itu pasti ada aja jawaban politiknya itu. Nggak bisa ditangkap kayak belut. Sudah begitu Ustaz Kibar. Ya eh, Allah. Salaf-salafnya seperti ini. Kan dia datang bertanya. Rasul mengatakan bermanfaat tidak kalau saya menjawab. Dia tidak mengatakan iya, tidak mengatakan juga tidak. Kata dia asma asma'u bi'udhunaya. Saya mendengar dengan telingaku. Coba. Kalau mendengar dengan telinga itu kan bisa mendengar masuk tersimpan. Bisa mendengar masuk apa? Keluar. Jadi dia multi jawaban dia. Multi makna. Akhirnya Rasul ketika itu ada ranting di tangannya. Nakata bi'udin fi yadih dipukul begini. Rasul berpikir, ini jawab tidak ini. Akhirnya kata Rasul, sal, sudah. Bertanya sajalah, biarkan. Kemudian dia bertanya, dijawab dengan pertanyaan tadi. Terakhir dia mengatakan, saya bertanya pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali Nabi. Dia sendiri yang mengatakan. Tidak bisa menjawab kecuali apa? Nabi. Rasul mengulang pertanyaan yang pertama. Bermanfaat tidak kalau saya menjawab? Jawabannya juga sama, saya dengar dengan kupingku. Entah itu kuping manusia atau kuping apa itu. Kata Rasul, sudah, mana pertanyaanmu? Kata dia, As'aluka anil walad. Saya bertanya tentang anak. Kenapa ini mirip saudara-saudara ibunya? Kenapa yang ini mirip apa? Saudara-saudara bapaknya. Padahal satu pabrik. Kata Rasul alaihissalatu wassalam innama ar-rajul ghalidun asfar wa ma'ul mar'ah raqiqun abyad. Air lelaki itu kuning dan dia kental. Kalau air perempuan putih dan dia cair. Idza 'ala man yurjul man yal mar'a idza ijtama'a fa 'ala man yurjul man yal mar'a adzkara bi idznillah. Kalau kedua air itu berkumpul dan yang laki-laki menguasai perempuan, maka anak itu mirip dengan paman-paman atau saudara bapaknya. Kalau sebaliknya, maka mirip dengan apa? Ibunya. Setelah itu Yahudi dia mengatakan, Sodakta wa inna kala nabi. Kamu telah benar jawabanmu dan sesungguhnya kamu seorang nabi. Summa walla fansaraf. Kemudian dia putar badannya dan dia pergi. La dia mengatakan aslam tu wala aman tu. Tapi dia katakan apa? Bentul kamu itu nabi. Tapi tidak beriman dan juga tidak mau masuk apa? Islam. Jujur, sopan tapi sombong. Iya, orang enggak mau menerima kebenaran ayu walikho walaupun kalem lembut, jujur ya tetap sombong. Gak mau tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berlalu fitan, ternyata yang benar itu Arifin sama sekali. Tapi gimana? Sudah terlanjur kita usir gimana? Kif. Ada mulis Islam lil haq. Tidak mau menyerahkan diri kepada kebenaran. Ini tipe. Dan subhanallah ayuhal ikhwa. Terkadang ada, ada istislam lillah tidak mau menyerahkan diri kepada al-haq kepada apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah wa ma fi ma'nahuma bidalilin jami' itu bisa menyeret orang sampai pada tahapan dia seperti orang majnun, orang gila. Antum lihat Abu Jahal yang menentang yang sudah kita sebutkan tadi enggak mau beriman itu gara-gara apa? Gara-gara bersaing. Jadi bukan dari Banu Makhzum dia enggak mau beriman. Ini Muhammad Banu, Banu Abdul Manaf. Padahal kalau diusut-usut ke atas, ya sama saja keturunan Adnan. Ke atas lagi, sama saja keturunan Ibrahim. Lah kita ini walaupun beda suku, ujung-ujungnya bapak kita Nabi Allah Adam AS. Wa ayyudai. Apa alasannya menolak kebenaran datang min akhikal muslim? Dari saudaranya yang muslim. Atau saudaranya yang dia, ya ini saudara fi nasab. Ijtami fi nasab al dia saat dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada apa yang dibawa oleh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat keadaannya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kata Abu Jahal Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi'adzabin alim dia katakan ya Allah kalau seandainya yang dibawa oleh Muhammad ini benar Seharusnya apa lanjutannya? Kalau seandainya ini benar, seharusnya apa lanjutannya? Ya Allah berikan hidayah kepada aku. Kan seharusnya begitu. Kalau memang ini benar, ya Allah berikan hidayah. Tapi tidak. Ya Allah kalau seandainya ini benar, maka timpakan batu dari langit kepadaku, berikan aku siksa yang sangat apa? Pedih. Pintarkah atau enggak pintar itu? Kalau seandainya itu benar ya minta hidayah. Bukan minta ya Allah kata kayak yang baru kemarin meninggal ya Allah kalau ini fitnah hidupkan saya di atas fitnah matikan saya di atas fitnah. Itu yang tokoh ikhwanul muslimin. Jadi adamul istislam li hukmillahi azza wa jalla menyeret orang sampai pada taraf seperti itu. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam yang tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah atau mabayyanahul ulama apa yang dijelaskan oleh para ulama itu bisa menyeret mereka pada tahapan yang bagi kita itu aneh tapi itu terjadi aneh tapi nyata sebagaimana mungkin antum sering mendengar apa yang disebutkan oleh imam khatibul Baghdad di tarikhil Baghdad dalam kitabnya tarikhul Baghdad sejarah negeri Baghdad bukan 1001 malam ya kalau itu enggak tahu itu benarnya. Kalau ini disebutkan oleh alim Rabbani Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdad. Menceritakan tentang tokoh Mu'tazilah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini ayuhal ikhwa dia sama, dia modelnya penentang yang sangat adib. Dia penentang tapi dia sopan, orangnya sopan. Zuhud, kelihatannya zuhud dan kelihatannya ikhlas. Makanya ketika dia masuk bertemu berkumpul di di hadapan Khalifah Al Mansur dia berkumpul dengan ulama hadis yang ada di zamannya dipanggil oleh Khalifah yang namanya presiden panggil ya mau nggak mau datang ada para ulama ada juga ini tokoh Mu'tazilah Amr bin Ubaid yang namanya Khalifah pemerintah itu dia ya semua rakyat ya dianggap rakyat hukumnya sama panggil setelah melihat mereka keluar Al-Mansur ini dia mengatakan kullukum tamshuna ruwaidan kullukum tatlubuna sayda illa Amr ibn Ubaidah coba kalian semua berjalan diatur ya kalian semua menginginkan sesuatu kecuali Amr ibn Ubaid Al-Imam Az-Zahabi dalam Bidayah wan Nihayah afwan dalam Siarul Alam memberikan komentar terhadap bait yang disebutkan oleh Ah, Al-Mansur ini apa kata Az-Zahabi? Kata Az-Zahabi igtarra bi zuhdihi wa ikhlasihi. Dia tertipu dengan adab dan keikhlasan dan zuhud yang ditampakkan oleh Amr ibn Ubaid. Sedangkan wallahi satu ulama hadis itu enggak bisa dibandingkan dengan seribu orang seperti Amr ibn Ubaid. Itu enggak bisa dibandingkan. Walaupun zuhud, walaupun dia masya Allah Walaupun dia adi beradab, walaupun dia sopan, tetap mustakbir, orang yang sombong. Makanya kata Al-Muti bin Abi Salam, kata dia, la la in laki laqitu Allah bi Hajjaj bin Yusuf, kalau seandainya saya bertemu Allah, lembaran amalanku itu adalah lembarannya Hajjaj bin Yusuf. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Sering, insyaAllah sering mendengar ya. Yang membunuh sahabah membunuh para ulama zalim mubir. Kata salaf ini kalau seandainya saya bertemu dan lembar amalanku itu adalah lembar amalannya Haji bin Yusuf, itu lebih saya sukai daripada saya datang membawa lembaran seperti lembarannya Amr bin Ubaid yang menampakkan ikhlas, zuhud, sopan dan seterusnya adib. Dia ini ayuhal Ikhwa, Al-Imam Al-Khatib dalam Tarikhul Baghdad ketika menyebutkan biografinya dia saat sampai kepadanya hadis Ibnu Mas'ud As-Sadiqul Masduq kata Ibnu Mas'ud haddatsana As-Sadiqul Masduq hadis hadis siapa itu Siapa yang hafal Arba'in Nawawi Adik-adik Hadis tentang apa itu yang ada As-Sadiqul Masduq tentang penciptaan manusia yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah dikumpulkan diciptakan 40 hari bentuknya nutfah kemudian berkembang berkembang setelah itu yursalu ilaihi malak fayu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajali wa wa syaqihi wa sa'idi jadi ditulis entah dia rizkinya kematiannya bahagia atau celakanya dia ditulis saat sampai kepada ha-, dia hadis ini kata dia law samitu amash yaqulu hadha kalau seandainya saya mendengar amas, rahimahullah mengatakan ini lakadzabtu akan saya dustakan dia akan saya katakan ya amas kamu pendusta walau itu Zaid bin Wahab yaqulu hadha ma saddaqtu kalau seandainya Zaid bin Wahab gurunya Amas saya dengar dia mengucapkannya maka saya tidak akan mempercayai dia Walau sami itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya mendengar langsung Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tahu. Yang betisnya kecil. Tapi kalau kata Nabi kalau ditimbang. ya Itu sangat berat dengan dunia ini. Berat betisnya. Abdullah bin Mas'ud. Li ilmihi wa, wa taqwa. Karena keilmuan dan ketakwaannya dia. Kemudian kata dia. Walau sami itu. Rasul, kalau A'mash. Kalau Ibn Mas'ud. Tidak akan dia percayai. Kemudian kata dia walau sami itu Rasulullah kalau saya mendengar Rasulullah yang mengucapkannya la radatu akan saya tolak, tidak akan saya terima. Walau sami itu Allah azza wajalla kalau saya mendengar Allah yang mengucapkannya maka saya akan mengatakan ma ala hada akhadta mitsaqana. Bukan seperti ini ya Allah perjanjian antara kami dengan kamu. Coba lihat. Syiddatul inad wa adamul istislam. Kerasnya penentangan dan tidak mau tunduk menerima kepada apa? Berita. Difa'an an bid'atihi. Karena dia berusaha untuk membela bid'ah yang dia sudah berada di di atasnya. ada Adamul Islam Zaman sekarang banyak juga yang membela-bela bid'ah. Banyak ada yang apalagi yang kemarin Rabiul Awal itu. Masa ngaji halal, puasa apa salawat halal, dikir halal. Kok dikumpulkan jadi haram? Ada yang begitu. Jadi dia mengolah akalnya untuk apa? Menolak dalam rangka membela bid'ahnya. Padahal yang halal-halal itu kalau dikumpulkan, kalau antum kumpulkan anggur, gandum, apalagi kurma, kemudian antum kasih air di hari ini, kemudian antum biarkan tunggu sampai robiul Awal tahun depan, berapa tahun itu? satu tahun. Kemudian antum minum satu tahun berikutnya, itu antum minum seperti orang minum topi miring cap orang tua itu. Kalau orang Papua bilang cap tikus. Itu jalan itu dunia itu miring. Memang halal, satunya halal, halal, halal. Dikumpulkan, ditunggu sampai Rabiul Awal berikutnya. Antum minum cap tikus itu. Tok cap tikus. Topi miring itu cap orang tua. Itu muskilahnya. Membela beda inad, syiddatul inad. Hakata adamul istislam ya ikhwah. Model tidak menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Model-modelnya. Oleh karena itu al-muslimus salafi. Manhajnya bukan seperti ini. Tijah ahkamillah. Terhadap hukum-hukum Allah dia tidak seperti itu. Yastaslim. Makanya pertama yang disebutkan oleh Aisyah. Hakada kunna nu'umar. Wahakada kunna nunhad. Seperti itu kita diperintah, kita lakukan. Seperti itu kita dilarang, kita apa? Tinggalkan. Kalau ibadah itu dilarang oleh Allah pada asalnya, maka nggak boleh dibuat-buat. Hukum asalnya itu dilarang. Sampai datang apa? Dalil yang membenarkan. Ini sudah kita sebutkan contoh adamul istislam dan al-istislam. Ada jenis orang ayuhal ikhwa yang dia itu mungkin punya keinginan baik tapi salak maslak al-khata wa la yastaslim li maslak salaf dia mungkin niatnya baik tapi salah jalan salah metode yang kemudian di akhir hidupnya karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya yuridul khair sebelum dia meninggal Allah berikan taufik untuk dia kembali kepada manhaj al-istislam li ahkamillah kembali untuk menyerahkan diri kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Dan ini disebutkan oleh oleh para ulama. Wal ibra bil khawatim, innama al-a'mal bil khawatim. Amalan ini dengan penutupnya. Kita ini enggak tahu ayuhal ikhwa. Ya, dengan apa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perbanyak doa innal layali wal ayyama hamilatun. Fala yadri ghairullahi ma talid siang dan malam ini dia seperti wanita yang bunting. Kita enggak tahu lahir selamat ataukah tidak. Kita enggak tahu. Oleh karena itu, nastaghfir min du'a'illah, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dia meniti jalan dia menyangka bahwasanya itu menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu, tapi di akhir ketika dia mau meninggal dia mengatakan laqad tahaqqaqtu anna hadha at-tariq Tariq طريق لمعرفة wal والحقيقة min هذا الوجه مسدود bahwasanya jalan ini untuk menyampaikan kita kepada kebenaran dan hakikat agama kita dia adalah jalan buntu tertutup itu ucapan Ghazali rahimahullah kemudian dia meninggal dikatakan bahwasanya meninggal dalam keadaan sahih Bukhari dalam apa di atas dadanya dia jadilah Abu dari istislam dari awal dan ini untuk kita para talibul ilmu dari awal ayyuhal ikhwah jangan ragu dengan apa yang sudah kita berada di dalamnya. Jangan ragu. Kalau ragu nanti seperti haula nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'i alamina dhalalu wa arwahuna fi wihshatin min jusumina wa hasilu dunyana adaw wa wabalu. Dia yang dikatakan cerdas, dikatakan jenius, bertahun-tahun dia membela manhaj tersebut, metode tersebut, di akhir hidupnya kata dia saya bingung mana yang benar mana yang salah. Kenapa? Karena dia mayas taslim dia tidak menyerahkan diri kepada metode salaf dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingung dia di akhir hidupnya. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada Al-Qur'an untuk menghukumi akidahnya dia dan juga tidak menyerahkan dirinya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir mataf dia bingung. Kita ayuhal ikhwa yang sudah ada di manhaj salaf, dia bingung dia dan kata dia dunia ini kayak kayak liar begitu. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Nah, kita yang sudah ayuhal ikhwa diberikan manhaj diperkenalkan dengan manhaj salaf, seharusnya kita bertanya. Terutama yang sudah bertahun-tahun bertanya apa yang antum kita rasakan ayuhal ikhwa? Ketenangankah? Kebahagiaankah? ada harapan tidak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataukah kita merasakan sesuatu yang liar dalam jiwa kita kalau kita merasakan ada sesuatu yang liar maka sahihil masar ada sesuatu yang rusak imma fahmun fasid pemahaman yang keliru wa ilma ilmun fasid ilmu yang rusak wa illa nawaya fasidah niat-niat yang rusak kalau niatnya baik dan pemahamannya baik, tidak ada kecuali apa? Ketenangan kepada apa yang sudah kita berada di atas ini Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala Nahjid As-Salaf. Sebagian mereka ke Ibnul eh, siapa itu namanya? Al-Imamul Haramain. Kata dia, "Lakat khutu bahr al-Qadim, khalaitu ahl al-Islam wa ulumahum." Ya, saya sudah menaungi samudra yang luas dan saya tinggalkan orang-orang Islam dan ilmunya. Maksudnya dia tinggalkan menyerahkan diri kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah. Kemudian kata dia, "Wa tu fi ma nahawni anhu fil ladhi nahawni anhu." Saya masuk kepada sesuatu yang salaf itu melarangnya. Jangan ke situ, di sini saja. Al-Qur'an, Sunnah dan as-salaf. Tapi dia enggak mau, dia enggak puas. Dia cari yang selain itu. Kemudian kata dia, "Faha ana illam yatadarakanillahu birahmati fa falwailu libnil Huwaini." Kalau Allah tidak menurunkan rahmat, maka kecelakaan bagi Ibnul Huwaini yaitu dirinya sendiri. "Faha ana amutu ala aqidati ummi atau ala aqidati ajaizin nisabur. Kata dia seandainya saya ini meninggal di atasnya di atas keyakinan ibuku. Jadi maksudnya dia meninggal di atas keyakinan orang-orang yang meninggal di atas fitrah. Dia berangan-angan seperti itu di akhir kehidupannya. Mereka menyesal ayuhal ikhwah. Kenapa? Karena ma yasluk maslakas salaf fil istislam. Tidak tidak puas dengan Al-Quran. Tidak puas dengan sunnah dan pemahaman salaf. Coba mencari yang lainnya akhir dari perjalanan dia adalah jalan buntu dan dia bingung. Oleh karena itu, kita yang belajar ayuhal ikhwa perbanyak untuk memahami Al-Quran. Al-Quran ini ayuhal ikhwa maksudnya itu bukan cuma sekedar menghafal. Para sahabat kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang mana ucapannya. Ihatatum bima'anil Quran itu lebih lebih besar daripada ihatatum bil alfad. Memahami makna dan kandungan Al-Quran itu lebih mereka utamakan daripada memahami apa? lafaz-lafaz Al-Qur'an. Jadi selain kita menghafal alhamdulillah banyak menghafal Al-Qur'an, tapi juga berikan inayah dengan tafsir. Sehingga pemahaman kalau dia benar terhadap sesuatu makna, maka akan melahirkan amalan keyakinan yang benar dan juga amalan yang yang benar. Kalau kita cari selain itu ayuhal ikhwa, akhir matofnya imma inad menentang sampai meninggal atau sampai pada jalan buntu yang membuat kita itu bingung. Makanya Imam eh, Tohawi dalam akidah ya beliau membuat pembahasan khusus dan beliau mengatakan wala tasbut qadamul islami illa ala dhahri taslim illa ala dhahri taslimi wal istislam dan kaki Islam itu dia kinayah ya membuat sebuah perbandingan kaki Islam itu tidak akan kokoh kecuali ditaruh di atas punggung menerima dan menyerahkan diri kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah wa ala fahmi salaf. Faman roma ilma ma hudhira anhu ilmuhu wa lam yakna bit taslimi fahmu hajabahu maramuhu an khalisit tauhidi wa sawfil ma'rifah wa sahih iman Kalau yang enggak seperti itu, enggak pasrahkan diri menerima dan menyerahkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah pada pemahaman salaf dan mencoba ilmu selain keduanya ini dalam beragama kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka dia akan terhalangi dari memahami tauhid yang murni. Makanya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Asy'ariyah yang menempuh manhajul mutakallimin sampai hari ini mereka ketika terjatuh pada kesyirikan mereka anggap itu bukan syirik. Syirik itu adalah minta kepada berhala patung. Kalau istighosa di kuburan orang saleh itu bukan syirik. Kenapa? Karena lam yakna. Dia lam yakna bitaslimi fahmu. Dia enggak mau menerima dan menyerahkan diri kepada Al-Quran sunnah la fahmi salaf. Fayatadabdab bainal kufri wal imani wal tasdiki wal takdib kata Imam Al-Tahwi rahimahullah. Ta'ihan syakan la mu'minan musaddiqa wa la jahidan mukadziba. Sehingga orang itu dia bingung. enggak tahu mana yang benar. Bingung, ragu dia. Ragu. Oleh karena itu, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan kita di atas manajus salim manhaj yang kata al-imam al-hasan al-basri walaupun sanadnya itu ada maqal ada sebagian ucapan memtaifkan sanadnya. tapi ya maknanya sahih dan sering disebutkan oleh para ulama sunnatukum hadihi wallah walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi sunnah kalian ini ayuhal, ayuhal nas demi demi sesembahan yang hak tidak ada sesembahan kecuali dia antara al-ghali wal jafi tidak ekstrim Ya, tidak juga apa? Uh, bingung apa bahasanya itu. Artinya tidak tidak tidak plus tidak juga minus ke bawah, dia pertengahan. Bainal ghali wal jafi. Wa al-sunnah aqallu an-nas fi ma madha wa fi ma baqi. Al-sunnah ayu al-ikhwa, sunnatullah sedikit dari zaman yang dahulu sampai zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kita ini sedikit. Jadi kalau sudah sedikit itu ya saling menjagalah. Ya, saling membantu. Jangan saling membantai. Alladzina lam yadhhabu ma ashabi tarafi tarafihim. Orang-orang yang mereka itu tidak tergiur, tidak ya mereka cari dunia dan itu dibolehkan oleh Allah tapi kemudian mereka tidak tenggelam dengan dunia. Wala yadhhabuna ma ahli al-bid'ah fi bid'ahihim dan mereka tidak tenggelam dalam bid'ah. Mereka ada pertengahan bal sabaru ala sunnatihim maka mereka bersabar di atas sunnah mereka sampai mereka bertemu dengan Allah fakadzalika fakunu maka seperti itu ayuhal ikhwa seperti itu kita sampai kita bertemu Allah azza wajalla Wallahi inna min ahmakil hamaqa sungguh kebodohan yang termasuk sangat bodoh an tadhilla anit tariq wa qad qarabal manzil sangat bodoh ketika kamu itu tersesat pada rumahmu telah dekat itu bodoh tidak itu rumah dekat tapi kau tersesat ya Allah itu min ahmakil hamak itu manusia yang paling apa bahasa paling kasar khawatirnya anak dibilangnya kasar paling goblok afwan antadilla anit tariq waqad qarubal manzil kamu sudah dekat rumahmu malah kamu tersesat maksudnya ayu wal ikhwa ya maksudnya ayyamuna wa umru kata kata asy-syafi'i rahimullah tarahal min ad-dunya bi zadin min at-tuqa fa umruka ayyamun wa hunna qala'ilu usia ini dia sedikit kalau kayak langkah itu 10 langkah atau 20 langkah atau taruh 60 langkah 60 langkah ke rumah itu dekat tidak bukan 60 kilo ya 60 langkah fa umruka ayyamun wa hunna qala'ilu Hari itu dia sedikit. Kalau diberatkan langkah 60 langkah. Tapi kok tersesat? Berat itu apa? Itu tadi itu. Jadi ajwal ifwa qad qarubal manzil. Sudah dekat ini perjalanan. Wa dunia dia qaribah. Dia pendek. Ajal qarib wa amal tawila. Ajal dekat. Sedangkan apa? Rumah ini sudah dekat dan rumah itu cuma dua ayuhal ikhwa. Ya. Rumah itu cuma dua. Sudah dekat ini, jangan sampai kita tersesat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Dan kita seperti kata Hasan Al Basri, fakadalika fakunu. Seperti itu hendaklah kalian sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah waktu kan? Kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla fi auqatil mustajabah pada waktu-waktu yang insya Allah dikabulkan oleh Allah. Allah berikan taufik wassadad. sadat والقوة والثبات على دين الله وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هنا عفوا kalau ada bahasa yang kurang ya ungkapan yang kurang pas kurang tepat dan insyaallah ini akhir dari pertemuan kita masih akan datang dan juga ustaz-ustaz yang mereka lebih tua lebih lama berdakwah dan lebih berilmu wa inna ma hanya saja antum dua malam ini diuji dengan orang yang dia akal minkum ilman wa tuqa yang sedikit ilmunya dan kurang ketakwaannya dibanding antum semua. Fakuluna ikhwa dan semua kita adalah ikhwa muslimun. Mereka ikhwa. Ya innamal mu'minuna ikhwa. Ilahuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.